บุ๊กทูแปดสิบสองเบนชีเบนชี อดีตการสองบุตกาลบุตกาลแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม ตุลารุกนาวาฮิกาบอลวาวิลากลิกา तुला रुग्णवाहिका बोलवावी लागली का แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม तुला डॉक्टर बोलवावा लागला का तुला डॉक्टर बोलवावा लागला का แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม तुला पोलिसांना बोलवावे लागले का तुला पोलिसांना बोलवावं लागलं का คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะอาพลาคดีโทรศัพท์ครมังก์อาเฮก่ะมาจาคดีอัตตาชโฮตาอาพลาคดีโทรศัพท์ครมังก์อาเฮก่ะมาจาคดีอัตตาชโฮตาคุณมีที่อยู่ไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะอาพลาคดีปัตตาอาเฮก่ะมาจาคดี आत्ताच होता आपल्याकडे पत्ता आहे का माझ्याकडे आत्ताच होता คุณมีแผนที่เมืองไหมคะ खा आपल्याकडे शहराचा नकाशा आहे का माझ्याकडे आत्ताच होता आपल्याकडे शहराचा नकाशा आहे का माझ्याकडे आत्ताच होता เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะโตเวเวอร์อาลากาโตเวเวอร์เยูชักลานาฮีโตเวเวอร์อาลากาโตเวเวอร์เยูชักลานาฮีเขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบค่ะแต่ละรัศตาสัปดละกาแต่ละรัศตา सापडू शकला नाही त्याला रस्ता सापडला का त्याला रस्ता सापडू शकला नाही माय छान खा त्याने तुला समजून घेतले का तो मला समजून घेऊ शकला नाही त्याने तुला समजून घेतले का तो मला समजून घेऊ शकला नाही ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะทูเวลเวอร์กาไนฮิเยอุชักลาสทูเวลเวอร์กาไนฮิเยอุชักลาสทำไมคุณหาทางไม่พบคะทุลารัสตากาไนฮิซาปัดลาทุลารัสตากาไนฮิซาปัดลาทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะทูเตียลา

พร้อมว่าไม่มีแผนที่เมือง मला रस्ता सापडू शकला नाही कारण माझ्याकडे शहराचा नकाशा नव्हता मला रस्ता सापडू शकला नाही कारण माझ्याकडे शहराचा नकाशा नव्हता ดิฉันไม่เข้าใจเขา เพราะว่าดนตรีดังเกินไป मी त्याला समजू शकलो नाही कारण संगीत खूप मोठ्याने वाजत होते मी त्याला समजू शकलो नाही कारण संगीत खूप मोठ्याने वाजत होते टॅक्सी मला टॅक्सी घ्यावी लागली मला टॅक्सी घ्यावी लागली ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง मला शहराचा नकाशा खरेदी करावा लागला मला शहराचा नकाशा खरेदी करावा लागला ती विठयू मला रेडिओ बंद करावा लागला मला रेडिओ बंद करावा लागला